Maiatzak amala gaur rasteazkena da, eta uberri hon albistegia duzue berriozar erratiaren albiste eman kizuna. Ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi berriozarko UPNek faltzuzat eh, eman ditu obrak lizentzia ezarri dagozkion esanak. Berriozarko UPNek ateratako prentsa uarran irigintzako arloarekin maiatzaren bitik kontaktuan daudela jakin du. UPNetarrek eta rek faltzuzat jodute lizentziri dagokionean esandakoak napar egunkari batean idatzerik agerturikoak. Beren ustez, zeurak ez dute tramiteak saiestu izanai gainera lizentzia eskuratzeko dokumentuak aurkeztu zutela azpimarratzen dute prentsa oharrean baita arkitektoarekin telefonoz eta emailiez zuten kontaktua nabarmendu ere. Upeneren prentsa oharra osoki irakurtzeko iguzkiplaza.net horrialdea kontsultatu daiteke. Atxaren eguna bosgarren edizioa ospatuko da bihar. Poesia emanaldiaren bosgarren edizio honetan Austin Zamora atxe alkartearen bultatzaile eta akideak parte hartuko du gainera inigo labianok, piano joleak, zuzenean musika joko du berriotzartar batzuk poesia erakurtzen duten bitartean. Itzordua bihar arratsaldeko zazpi terditan kulturgunean. Aurre eskolako jantokiko, eh, jantokiko bekak 2008-2008-ko ikasturterako. Aurre eskolako jantokiko bekak eskatzeko oinarriak ila kaleratu dituzte. Beka horiek aurre eskolako aurren gurasoei laguntzeko sortuak izanik. Interes hiru jiru ubebikoitz.berrizar.es edo eguzkiplaza.neten kontsultatu ditzazkete oinarriak. Eta 2008ko jaietako kartel lehiaketa. 2008ko jaiak iragartzeko proposamenak aurkezeko epea jada irekirik dagoeka eta ekainaren seirarte irekirik jarraituko du lanak berriozarko udaletxeko auzo bulegoan aurkeztuko dira. Eta lehiaketaren unarriak hiru ubebikoitz.berriozar.es edo eguzkiplaza.neten kontsultatu daitezke. Aurten bi kategoria izango dira, bata amala urtetik berako entzat eta bestea Helduentzako, helduen kategorian sariak eskudiruzko ordenketak izango dira bakoitza 600 euroko hasiabi eta aurren kategorian ordea sariak herriko dendatran trukatzeko baleak izanen dira bakoitza 150 eurokoa. Eta jaien gaia utxi gabe, e, antolatzeko kantolatzeko gazte komisioaren deialdia egina. Berrizarko herri mugimenduak gaur arratxelderako bilera bat ditutu kulturgunean. Bostetan bilduko direnak herriko jaien antolaketan murgilduko dira. Eta orain beste lehiaketa bat garasi Euskara eta Merkataritza ustartuko dituen argazkilaritza lehiaketa martzan da. Euskara eta herri Merkataritzaren arteko erlazioa eslatuko duen argazkilanen lehiaketa atzo hasi zan. Eren egun barkatu, Euskararen paparatziak izen ez ezagutzen den ekimen honetan parte hartzeko argazkiak WhatsApp edo Telegram bitartez bidali alko dira zuzenki 6 bederatzi bi, zazpiru, 0 bi, berroita 6 zamakira, iruñerriko eta garesko saltokietan ikusgai dauden afisa euskaldunei argazkea atera beharko diete parte hartzailek! Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak? Egunean zehar Xabi Zerua odei gutxirekin egongo dela dio gaurko iragarpenak, hala ere, goitzean goiz tarteka odeitu izango dugu zerua, iparreki aldeko aizeaul bizia ibiliko da gaur eta temperaturei daokionean maksimoak gutxi edo nahikoa egoko dira beraz gaur temperatura hobeagoekin. hau izan da guztiak gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian FMko puntu duzu hortzean, edo orduero interneten euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten.